Eh, lehen eh, meategien eh, langilen kantina edo leko, etzateko lekua zena, eta bon, gero egin ziren ere formakuntzak emaztenako eh, egiten zuten eh, edo menager edo ezteken nola erten zuten hori. Aspaldian, badu entxeur, eh, berroita mar edo iruten nahi urte entxeur, utxa direla entxe horik. Bon, gogoetatu ginuen, ere hor zer, egin, eta aibak eman zuen gogoetaldi baten eh, zatik landa ere, hor lanaren ingurian, kusikinitin, beste mendiko eskualdetan ekonomia bultzatzen zutela ere, eh, deitzen dena, bon, frantzesez, tierrio, lan leku partekatu bat, Eta hor izanen dira beraz, uh, bon, lehenik, eh, kintuaren uh, eh, buleguak, eta ere interpretazio zentro bat, uh, zautazteko kintuaren historioa eta sormarkakaren izaitia. Eta ere uh, lan leku parteko datu bat, uh, inglesez, da nola erten den horiko working eta hori, eta uh, enpresaen uh, mindegi bat, hor ere, hiru urtez edo sei urtez, alokaia interesgarri batekin enpresatxipi batzu, bon, ez dira ofizialeak eta, eh, baina eh, bulegotan hartzen diren enpresak, hor laguntzeko partia arazten eh, zonbait urtez.